Այսօր հին հայկական նոր տարին է, Նավասարդը։ Ջրակուսի բուժ մանկաբարձական կետում համագյուղացիներին ցուցաբերվում է միայն առաջին բուժօգնությունը։ Ինչ պայմաններում են ապրում Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի բնակիչները։ Քրիստոնեություն, իսլամ երխոսությունը հրամայական անհրաժեշտություն է։ Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի հետ լուրջ դիվանագիտություն հաստատի ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի աշխարհի 2016-ի առաջնությունը կանցկացվի Հայաստանում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը օգոստոսի 10-ին ընդունել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության կազմում գործող Արցախի գիտական կենտրոնի աշխատակիցներին նախարար Սլավա Ասիրյանի գլխավորությամբ քննարկելու գիտությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վարչապետը կարևորել է գիտության նշանակությունը տնտեսության զարգացման եւ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման գործում։ Կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դադայանը ներկայացրել է գիտական կենտրոնի գործունեությունը, գրանցված ձեռքբերումներն ու խնդիրները։ Հանդիպմանը ներկա հետազոտողները հակիրճ ներկայացրել են կենսաբանությանը, գյուղատնտեսությանը եւ այլ ոլորտերի առնչվող իրենց աշխատանքների ընթացքն ու արդյունքները։ Ուրախալի է տեսնել նմանատիպ կենտրոնի գործունեությունը, սակայն պետք է աշխատենք դրա հետագա բարելավման ուղղությամբ։ Հորդորում եմ թեմաների ընտրության ժամանակ շեշտադրումը կատարել կիրառական աշխատանքների վրա, ելնելով անհրաժեշտությունից եւ առաջնահերթություններից։ Կառավարությունը պատրաստ է կիրառական հետազոտությունների արդյունքները դնել տեղական արտադրության հիմքերում եւ աճակցել դրանց առաջխաղացմանը, նշել է վարչապետը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են կենտրոնի գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, վարչապետը տվել է համապատասխան հանրարարականներ։ Մուսալերի հաղթական հերոսամարտի 100-ամյակին ընթരാճ հերոսամարտի մասնակիցների անկոտրում կամքը ազատագրական ոգին ու արիությունը խորհրդանշող հուշարձանի տարածքում սկսվել են շինարարական ու բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հուշարձանի եւ հերոսամարտի պատմությունը ներկայացնող թանգարանի շինարարության հետ կապված հարցերին ու մանրամասներին արդիականացման աշխատանքների ընթացքին տեղում ցանոթալու նպատակով օգոստոսի 11-ին Մուսալերի հուշահամալիրը այցելել Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Նրան ուղեկցել են Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գառնիկ Հարապետյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ։ Քննարկելով տարածքի բարեկարգման հետ կապված առաջարկություններն ու դիտարկումները, աշխատանքների կատարման հաջորդականությունն ու ժամանակացույցը Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը արձնակազմին տվել է մի շարք հանրարարականներ, նախանշված ժամկետներում հուշահամալիրի բարեկարգման աշխատանքները ավարտին հասցնելու նպատակով։ Այսօր հին հայկական նոր տարին է Նավասարդը։ Հեթանոսական Հայաստանում նոր տարին ամրանն էին նշում Նավասարդամսին։ Նավասարդ անունը Պարթևա իրանական ցակում ունի, այն կազմված է երկու բառից՝ նավա նոր եւ սարդ տարի, այսինքն Նավասարդը հենց նոր տարի էր նշանակում։ Դա համընկնում էր օգոստոս ամսի հետ։ Նոր տարուն հասնում էին հայկական հողի պտուղները, եւ պատահական չէ, որ պատմական Հայաստանում հենց այդ ամսին էր համարվում տարվա սկիզբը։ Նոր տարվա տոնակատարությունները սկսվում էին նավասարդի 1-ին, օգոստոսի 11-ին եւ տևում էին 1 շաբաթ։ Այդ օրը հատուկ ուտեստներ էին պատրաստում, առած սեղան էին գցում եւ ընտանիքի բոլոր անդամները ուրախ դիմավորում էին նավասարդը։ Նավասարդի նոր տարվա օրերը ըստ էության ազգային ժողովրդական բնույթ ունեին։ Նոր տարվա առիթով երկրպագում էին Անահիտ, Աստղիկ եւ Վահագն աստվածներին։ Ջրակուսի բուժմանկաբարձական կետում համագյուղացիներին ցուցաբերվում է միայն առաջին օգնություն։ Քնար Բաբայանն է պատմում. Հադրութի շրջանի Ջրակուս համայնքի բուժմանկաբարձական կետը վերջին անգամ վերանորոգվել է 15 տարի առաջ։ Ըստ բուժկետի վարիչ Ռայա Գասպարյանի, շենքը գնալով վթարային է դառնում։ Պատերազմից հետո 2000 թվականին Կարմիր Խաչի կողմից վերանորոգվալա մի անգամ։ Հին շենք է եղել, երեսից մի քիչ նորոգալն, նորից քանդվելա դրելա հəmən։ Տանիք փոխաշիլա, կաթալասա, դրանից հետո ընտանիք փոխալ դե մեկ է, նոր շենքի կարիք կա։ Բուժմանկաբարձական կետում ջրակուսցիներին ցուցաբերվում է միայն առաջին օգնություն։ Ծնդաբերության կամ այլ դեպքերում գյուղացիները դիմում են կամ շրջանային, կամ էլ Ստեփանակերտի բուժհաստատություններ։ Մի հաստիկով երկու հոգի աշխատում է։ Գիշեր, ցերեկ մեզ ժամ չունենք աշխատանքի։ Մեր ժամը նստում ենք, նրանից հետո էլ հիվանդներ ինչքան դիմում են մեր օգնությունը ցույց տալիս։ Ամենից շատը գյուղում հիպերտոնիկ հիվանդությունն է, արյան ճնշման բարձրացումը։ Վարակների ժամանակ արդեն գրիպայ, սուրվարակիչ հիվանդություններ այդ ժամանակ էլ տրանում։ Բացի դրանից, տարին մի քանի անգամ շրջանային հիվանդանոցի բժիշկներն են այցելում համայնք։ Տարեկան 1-2 անգամ շրջանային հիվանդանոցից կամ թերապևտը, վիրաբույժը, մանկաբույժը մի անգամ անցյալ տարի Ստեփանակերտից են եկել։ Ռայա Գասպարյանն ասում է, որ ի տարբերություն անցած տարիների այս տարի դեղորայքը ընդհատումներով են ստանում։ Այս տարի մի անգամ դեղորայք ստացավ ընդամենը։ 8-րդ ամիսն ընդամենը մի անգամ դեղորայքն ստացալ լինել արդեն վերջացած է։ Դե վեր դիմենք եղածից տամ, ինչ որ կա տամ։ Ինչ վերաբերում է ծնելիությանը, զրուցակիցը ցավով է նշում, որ գնալով ծնունդների թիվը ջրակուսում նվազում է։ Իմ ծնունդին թվի նրանից հետո արդեն 3-4 նվազում է։ Ջահելները ամուսնանում չեն, Ինչ պայմաններում են ապրում Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի 85 բնակիչները, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում կան բոլոր անհրաժեշտ պայմանները նորմալ հանգստի լիարժեք առօրյայի համար։ Տնորեն Իրինա Սարգսյանը խստապահանջությամբ հետևում է, որպեսզի ոչ մի թերացում չլինի ճակատագրով լքված այս մարդկանց հանդեպ։ Թերևս հենց սա է ամենակարևոր պատճառը, որ գրեթե բոլոր աշխատակիցները սրտացավորեն են վերաբերվում ինտերնատում բնակվող մարդկանց հանդեպ։ Սա հաստատում է աշխատակցուհի Անահիտ Մինասյանը։ Այստեղ բնակվում են տարբեր բնավորության տարբեր խառնվածքի տեր մարդիկ են։ Աշխատանքը շատ ծանր է։ Այդ մարդիկ, քանի որ իրենց ընտանիքներում լքված, դժվար բնավորության տեր մարդիկ են, դրա համար մեր օգնության, մեր հարգանքի, մեր սիրո խիստ կարիքն են զգում։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, մենք բոլորս աշխատողներս շնորհիվ մեր տնորեն Տիկին Սարգսյանի, Իրինա Նիկոլաևնայի մենք ամեն ինչ անում ենք, ցուցաբերում ենք, որպեսզի մեր այստեղ ապրող մարդիկ իրենց զգան, ինչպես իրենց տանը։ Այն ինչ իրենք չեն տեսել իրենց տանը, իրենց հարազատների կողմից, այն մենք անում ենք եւ նրանք շատ գողնակությամբ, շատ մեծ հարգանքով են վերաբերվում մեր նկատմամբ եւ մենք բոլորի կողմից շատ սիրված ու հարգված աշխատողներ ենք։ Ինտերնատում գործում են լվացքատուն, ճաշարան, հանգստի սենյակներ, գեղագիտական հանգստի համար նույնպես կան բոլոր անհրաժեշտ պայմանները բաղնիկներ ունեն, յուրաքանչյուր սենյակում կա բաղնիկ զուգարան։ Այդ մարդիկ մեր օգնությամբ, ովքեր որ կարողանում են ինքնուրույն են լողանում, ովքեր չեն կարողանում մեր օգնությամբ լողացնում ենք։ Մեզ ունենք լվացքատուն, լվացքատան աշխատանքը նույնպես ամեն օր առավոտից ժամը 9-ից մինչև ժամը 5-ը ծանրաբեռված աշխատում է։ Աշխատակիցները եւ Տիկին Անահիտը այն կարծիքին են, որ տուն ինտերնատում աշխատելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հոգու ջերմություն, նվիրվածություն, հոգատարություն։ Մեծամասնությունը մեր օգնության կարիքն են զգում եւ մենք ամեն ձևի օգնում ենք։ Մեր տնորենը միշտ մեզ երբ հանդիպում ենք առաջին հերթին միշտ էլ մեզ ասում է, որ եկել եք աշխատանքի այս մարդկանց մաքրությունը առաջին հերթին ձեր աշխատանքի առաջի պայմանն է։ Պիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ թվում է թե ապրողներ, աշխատողներ չեն էլ ջողվում իրարից։ Նենքան սիրով, հարգանքով իրար նկատմամբ շատ լավ վերաբերվում են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Օգոստոսի 10-ին Մեծիտանգիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսին այցելել են կրոնների եւ մշակույթերի հանդիպում հանձնախմբի անդամները գլխավոր քարտուղար Շեյխ Հուսեյն Ահմադ Շահադեի գլխավորությամբ։ Գլխավոր քարտուղարը նախանդրադարձել է վեհապար հայրապետի դերակատարությունը եկեղեցական, միջկրոնական ու ժողովրդերի միջև խաղաղ համագույակցության բնագավառներում տարած աշխատանքներին։ Շեխ Շահադեն հայտնել է, որ լավ է ճանաչում հայ ժողովրդի պատմությունը եւ նրա ցավը համարում է իր ցավը։ Նա խստորեն դատապարտել է Թուրքիայի կողմից 100 տարի առաջ կազմակերպված ու իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ Նա նաև նշել է, որ Թուրքիան այսօր եւս շղթական դերակատարություն ունի միջին արևելքի ապակայունացման, ինչպես նաև ահաբեկչական տարբեր խմբակների զորակցության մեջ։ Շեխ Շահադեն նաև նշել է, որ ցանկանում է օգտագործել առիթը եւ կաթողիկոսարանից կոչ արել բոլոր քրիստոնյաներին միջին արևելքում կարճած մնալ իրենց արմատներին եւ հողերին։ Վեհապար Հարապետը իր հերթին գնահատելով երկխոսության այս նախագահը նշել է. Քրիստոնեություն, իսլամ երկխոսությունը հրամայական անհրաժեշտություն է համաշխարայնացած այս աշխարհի բոլոր մակարդակներում։ Ամբողջ աշխարհը այսօր կրոնական ծայրահեղականության դժվարության դեմ հանդիման է կանգնում եւ մեր բոլորի պարտն է պայքարել ծայրահեղականության դեմ։ Նորին Սրբությունը նշել է, որ քրիստոնյա մուսուլման համագոյակցությունը պահպանելու համար պետք է հավասարապես ջանք թափեն քրիստոնյաներն ու մուսուլմանները եւ զգուշանան կրոնի քաղաքական նպատակներով շահագործելու վտանգից։ Անդրադառնալով Թուրքիայի դերակատարությանը նորին սրբությունը հայտնել է. հայ ժողովուրդը պատմության ընթացքում լավ ճանաչել է թուրքական նենք քաղաքականությունը։ Մեր օրերում արաբական աշխարհի զանազան պատասխանատուների զգուշացրել ենք Թուրքիայի երկդիմի ու վտանգավոր քաղաքականության մասին։ Այսօր բոլորին ցանոթ են Թուրքիայի որթեգրած նոր պանթուրանիզմը եւ ծայրահեղականությանն ու ահաբեկչությունը իր կողմնակից լինելը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի հետ լուրջ դիվանագիտության հաստատումը կարող է Ղարաբաղյան հարցի լուսման տրամաբանական տարբերակներ բերել օրակարգ, իսկ պատերազմը վերջին ելքը կլինի միայն բոլոր տարբերակները սպառելուց հետո։ Այս մասին ասել է Թուրքիայում գործող Կովկասի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Հասան Օկտայը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի Լեռնային Ղարաբաղը ազատագրելու մասին հայտարարությունը։ Անդրադառնալով Հասանովի Ղարաբաղը զենքով գրավելու մասին օրերս հնչեցրած հայտարարությանը, թուրք վելուցաբանը նշել է, որ ամեն մի օրը Հայաստանի համար հաղթանակ է, իսկ Ադրբեջանի համար լուրջ տրամվա։ Սա հասկանում են նաև Ադրբեջանում եւ տարին մի քանի անգամ մամուլում հայտարարություններ են տարածվում հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին, բայց Ադրբեջանի ժողովուրդը նման հայտարարություններին այլևս չի վստահում, նկատել է Օկտայը։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը նա տեսնում է դիվանագիտության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ճանապարհը դիվանագիտության մեջ փնտրելու դեպքում ավելի տրամաբանական արդյունքներ կարող են օրակարգ բերել, ասել է նա, հավելելով, որ պատերազմի թեման անընդհատ օրակարգում պահելը, իսկ դիվանագիտությունը արհամարելը թերևս ոչ մի օգուտ Ադրբեջանին Ղարաբաղի հարցում տալ չի կարող։ Հավելենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը օգոստոսի 6-ին այցելել է առաջնագծում տեղակայված զորամասերից մեկը, որտեղ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի բանակը պատրաստ է վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Նրա խոսքով հասունացել է վճռական պահը եւ ժողովուրդը, ում համբերությունը սպառվել է, պահանջում է ազատագրել ադրբեջանական տարածքները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի այս պարծենկոտ հայտարարությունը անգամ տարակուսանք է առաջ բերել առողջ դատող թուրքերի շրջանում։ Ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի աշխարհի առաջնությունը 2016 թվականին անցկացվելու է Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանը հայտ էր ներկայացրել ինչ որտեղ երբ խաղի միջազգային ասոցիացիային, որ հաջորդ տարի Հայաստանում անցկացվի խաղի աշխարհի չեմպիոնատը։ Այն ամենակարևոր միջոցառումն էր միջազգային ինտելեկտուալ շարժման մեջ, որը պատիվ է բերում այն երկրին, որտեղ կազմակերպվում է եւ քարոշչական, եւ քաղաքական, եւ տեղեկատվական հոսքերում հայտնելու առումով։ Մենք դիմել էինք ակումբների միջազգային ասոցիացիային եւ օրեր առաջ ստացել ենք ասոցիացիայի նախագահ Կոզլովի կողմից գրավոր հաստատում առայն, որ գիտակների հայկական ասոցիացիայի հայտը 2016 թվականին աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում մասնավորապես ցաղկաձորում անցկացնելու հետ կապված դիտարկվել է ու նախագահության կողմից հաստատվել, ասաց Արմենաշոտյանը։ Նախարարը հայտնեց, որ հայաստանյան կողմից կազմակերպչական աշխատանքների համակարգողը կլինի ինքը։ Գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Քոչարյանը կզբաղվի գործադիր հարցերով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ընդդիմախոս երկու դատախազներ փախել են երկրից եւ ապաստանել Հայաստանում։ Երեք նման հայտարարություն է արել Արծվին նահանգի նահանգապետ Քեմալ Ճիրիտը։ Նա հայտնել է, թե դատախազներ Զեքերիա Օզն ու Ջեմալ Կարան օգոստոսի 10-ի առավոտյան Արծվինի հատվածում հատել են թուրք-վրացական սահմանը, ապա Վրաստանի տարածքով անցել Հայաստան, որտեղ էլ թաքնվում են։ Այս կերպ նրանք խուսափել են ձերբակալությունից։ Զեքերիա Օզնո Ջեմալկարան մեղադրվում են Էրդողանի գլխավոր անդիմախոս Ֆեթհուլլա Գյուլենին աջակցելու եւ երկրում անօրինական զինված խմբավորումներ ստեղծելու մեջ։ Սակայն դատախազների ներկայացված մեղադրանքները գյուլենականները քաղաքական հաշվի հարթար են համարում։ Բանային է, որ նշված դատախազները հետաքնում էին 2013 թվականի դեկտեմբերին մեծ աղմուկանաց կոռուպցիոն սկանդալը, որում ներգրաված էին Էրդողանի մտերիմ շրջապատի անձիկ։ Այդ հակակոռուպցիոն օպերացիայի շրջանակներում ձերբակալվել էին ներքին գործերի նախարար Մուամմեր Գյուլերի եւ էկոնոմիկայի նախարար Զաֆեր Չաղլայանի որդիները, հայտնի գործարարներ Մուստաֆա Դամիրն ու Ալի Աղաօղլուն եւ այլոք։ Բարձրացած աղմուկի պատճառով նախարարները ստիպված եղան հրաժարական տալ։ Աղմուդգոտ գործի մասին հայտի դառնալուց հետո Էրդողանի կարգադրությամբ պաշտոնանկերով արվել հետաքնությանը մասնակցած դատախազներն ու ավելի քան 120 ոստիկան։ Մարզասերների համար Համահայկական խաղերի 9 մրցութային օրերից հետո մեդալների ողջ պաշտոնական հաշվարկում առաջին տեղում նվաճած 89 մեդալով Երևանի թիմն է, որը ունի 34 ոսկե, 25 արծաթե եւ 30 բրոնզե մեդալ։ 33 մեդալով երկրորդ տեղում է Գյումրիի թիմը՝ 11 ոսկե, 10 արծաթե եւ 12 բրոնզե մեդալ։ Երյակը եզրափակում է Վանաձորը 6 ոսկի, 7 արծաթ եւ 4 բրոնզե մեդալներով եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամատություն, առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։